Takk for det. Jeg eh, leser først det diktet som sto forrige uke, om Tristan. Dere vet Kjell Erik Vindtorn, som gikk fra oss for 14 dager siden. Så leser jeg det diktet som skal stå i morgen, som snart er i dag. Og det kan kanskje bli i dag, i kveld, tror jeg. I morgen. Og eh, så leser jeg sluttelig et som handler om uh, uh, Pål Helge Haugen. Og det er ingen som vet om enda, knapt jeg sjøl heller, men han har nemlig akkurat fått Gyldendalsprisen, som er den største prisen vi har i Norge. Og uh, han kommer til sist da i denne gjengen av tre gutter. Ja. Om Tristan. Nå har du gjort oss alle til isolder. Gjennom et stort antall år sa du at nå Nå var det tid for Spanienflytten. Greit med rydding, greit med salg. Bare oppbruddet gjensto. Nå blomstrer appelsintrærne. Noen klimprer på din gitar utenfor baren på torget. Solnedgangen er dine klær. Omkring deg en liten skare Snart kommer de, én etter én. Jeg hører din røst der ved bordet, full av forventning for te og i, alle vi. Og så leser jeg da det som skal stå i, skal vi si, i natta, nå i kveld, om Øyvind Berg som fylte 50 år den 14. januar. Det er litt lenger, og så er det litt rappete. Men det må det jo være med det, Øyvind. På Lillehammer bor en geni. Ja, hvem har ikke fått med seg det? Øyvind heter han, lo da han føddes. Der han drar frem, skal det smiles og pøddes. Men han er en storslagen alvorsmann, belest og begavet, og flittig er han. Verdens vakreste rasshøl, sa Jean Genet da han så det for første gang korets rosarie i Notre-Dame, men tro da ikke at han var infam. De tilhører ulike bransjer, disse, så billedbruket er bare for visse. Erotisk er Øyvind familiefar. Eh, naturlig da at han ikke har sin fantasi innen samme nisje. Men de er poeter, kan ledig svisje, fritt i et mangslunget billedbruk jeg synes nok at det er poetisk sagt av en homse, ja, nesten patetisk. For Øyvind og Jean er <laughs> hva som er hellig erotisk sett er en smule forskjellig. Eh, Genéve var som Øyvind belest og begavet. Ja, tenk hvilke dikt de begge har laget. Et diktspråk må ha overskridelser, gå dypt inn i gleder og lidelser. Og skape fornyelse og åpne dører det er deres oppgave, de som forfører forkvaklete borgere, tvilende sjeler. Ja, alt som sjokkerer, er hva de deler. Hvem var det som snakket om luft og lilje? Alt skal få rom innen dikterens vilje. De kan sitt håndverk, behersker metrikken. To lysende stjerner i verdenslyrikken. Og det er da til det siste, som jeg ikke vet ennå, for det har ikke Klassekampen sett, så vet, jeg vet ikke om de vil ha det. Men det er Pål Helge Haugen som samme dag som jeg skrev dette, uten at jeg visste om det, fikk eh, det store Gyldendalspriset. Og siden vi er poeter, så kan vi si det er størst, også fordi det er 300 000 kroner. <laughs> Og dette er Pål Helge Haugens hilsen, som han ikke har sett ennå. Jo, Pål Helge Haugen eksploderer de ganger der han publiserer. Sist kom det fire i hver sin pakke. Vi fikk bare stå der og bukke og takke. I mellomtiden ti-tolv års taushet. Ikke så rart da at vi ble forbauset. En produktiv kar, ja, som holder inne med hva han skal lage, forblir i vårt minne. Han bor der i sør, en Vesuvius, med utbrudd ante Deluvius. Han var medisiner og siden litt sprø, eh, men skaperkraften fikk ikke dø. Han skrev sin Anne, og det har dere sikkert lest mange av dere. Han skrev sin Anne, og alle fikk lese. Eh, hver gymnasiast fikk pugge og pese og lære hva modernisme da var. Det er ikke tall på alle som har i skoletida fått flygende start. Han var en fornyer, så ung og så smart gikk stille i dørene Setesdalen, en eldgammel gård i en kløft, en smal en. En egen bolig der nede ved havet. Der har han fått masser av tekster laget. Jeg opplever Paul som en Ezra Pound, en storslått fornyer med eget sound. Nei, ikke Croce, som var en nerd, Vår Paul taler sotto Roche voce, er lært Sitter og grunner ved egen herd og gir seg ut på sin pilegrimsferd ferd. Vi skjenker deg løyve og holder kjeft, og gleder oss til vi atter får teft av mesterens muler fra heimbakt brød. Men da er jeg kanskje dessverre død.